Salam alaikum poštovani slušalci, dobro ste došli, još jedna današnja naša emisija koja se družime svaka sabota sa našeg gosta Idriza Bilibanija. Da me podsjetime, danas je 23. novembar 2013. godina, sabota, glas Radio Bambus, salam i sve naši slušalci ovdje i širom svijeta koji slušaju glas Radio Bambus putem radio interneta. Naša emisija se sastoji od dva dela. Prvi dio je slobodno izlagane od našeg gosta koji priprema svaka sabota. Drugi dio poslije kratka pauza je so pitanje i odgovori. Pitanje i odgovori važet e, za nas, a i za vas poštovani slušalci koji ste na naše talasi. Uvaženi Efendija, selam aleikum, dobro ste došli još vojna emisija koja svaka sabota pripremate i zajedno se družite su nas i su naše slušalci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Allah da ve nagradi vas i slušalci selam svi slušalci, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da inša Allahu ta'ala gospodar Đelle Vala ni podari iskrenost u našim riječima, našim dijelima, da ni inša Allahu ta'ala podari znanje koje će ni koristiti, a da nas sačuva od znanja od kojeg nećemo imati nikakve koristi i da inša Allahu ta'ala znanje bude dokaz za nas kod Allaha Đelle Vala, a ne protiv nas.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 Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. koga Allah dželle na pravi put uputi nikoga u zabludu ne može odvesti a koga on s pravdom u zabludu ostavi nikoga na pravi put ne može uputiti Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu njegov rob i poslani kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo i cijenjene sestre, na našem prošlom predavanju smo govorili o drugom dijelu koji izvodi za Allahove dželle ala vjere. Završili smo sa govorom o prvom dijelu, dakle o širku, koji izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Potom smo govorili o drugom dijelu koji izvodi za Allahove vjere, a to je uzimanje posrednika između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzimanje posrednika kojima se čovjek obraća koje moli čini badete kako bi se oni nakon toga približili ili pak molili za njega kod Allaha subhanahu wa kod Allaha subhanahu wa ta'ala pojasnili smo <clears throat> da je takav postupak postupak mušrika za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam koji su obožavali kipove, kamenje, drveća, meleke i tako dalje govoreći da ih oni obožavaju samo zbog toga da bi ih približili Allahu subhanahu wa ta'ala ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa govorili su mi ih ne obožavamo osim zbog toga što vjerujemo da nas oni dakle približavaju Allahu subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala Sljedeće po redu dijelo o kojem govorimo, a koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, jeste nesmatranje nevjernicima one koje Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alihi wa sallam proglasio nevjernicima. Nesmatranje dakle nevjernicima one koje Allah wa ala proglasio nevjernicima Allah subhanahu wa ta'ala ili pak njegov poslanik sallallahu alihi wa ili dakle kako kažu učenjaci onaj ko sumnja u dakle kufru, nevjerstvo nevjernika ili pak smatra njihovo vjerovanje ispravnim, takav je, kažu, poput, poput njih. U nevjerstvu takav je, takav je poput njih. Neophodno je da još jednom, draga braćo, ukažemo <clears throat> da ove stvari o kojima govorimo, da na njih ukazuje Allahova knjiga i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Niko nema pravo bez dokaza iz Allahove dželle ala knjige ili sunneta Allahova poslanika sallallahu alihi wasalame da govori da je određena osoba tim i tim dijelom postala nevjernik ili nije osim reko smo sa jasnim dokazom iz Allahove dželle ala knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasalame tako i ove stvari i ova djela o kojim govorimo kao djela dakle koja izvodi iz Allahove dželle ala vjere na njih ukazuje Allahova knjiga i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu Isto tako podsjećam vas još jednom da mi o ovim stvarima kada govorimo, govorimo iz razloga kako bi ispoznali spoznali i zatim se nakon toga sačuvali ovih stvari. I zatim se nakon toga sačuvali ovi, stvari. Jer koliko je ljudi koji upadaju ove stvari ne znajući da ona da ove stvari predstavljaju dijela kufra te time izlaze iz Allahove dželevala vjere, a da toga nisu ni, nisu ni svjesni. A da su se poučili onome što kvari njihovo vjeru i što ruši njihov šehadet, sačuvali bi se uz Allahovu subhanahu wa pomoć i, pomoć i dozvolu. Takva je situacija i s ovom stvari o kojoj večeras govorimo uz Allahovu dželevala pomoć. A to je da imamo dosta ljudi koji ne vjeruje u kufr nevjernika, koji ne smatraju nevjernike nevjernicima ili pak da situacija možda bude još gora, ima oni koji sumnjaju njihov kufr. A da situacija bude još gora od prethodne, ima i oni koji smatraju njihovo vjerovanje ispravnim njihovo vjerovanje, vjerovanje ispravnim. Pa ćeš tako čuti možda određene ljude koji se pripisuju islamu, kako kažu, pa i oni su vjernici, dakle za nevjernike, za kafire, od jevreja, kršćana ili sledbenika drugih vjera, kažu, pa i oni vjeruju i oni su vjernici i tako dalje i tako dalje. Što dakle predstavlja jako opasnu stvar jer predstavlja dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zašto je ovo dijelo kufra? Zašto je ova stvar o kojoj govorimo nesmatranje nevjernika nevjernicima ili sumnja u njihov kufr ili smatranje eh, smatranje njihove vjere ispravnom zašto je ovo djelo kufra to zbog toga, draga braćo i cijenjene sestre, što nas je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi obavijestio da ne prima drugu vjeru mimo Islama. Obavijestio nas je isto tako da je jedina ispravna vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala Islam. Jedina ispravna vjera kod Allaha, Jalla wa ala Islam. Pa kaže gospodar subhanahu wa ta'ala Inna dine inda Allahi al-Islam doista jedina priznata ispravna vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste islam također kaže gospodar Đelle Vala o tome da je upotpunio ovu vjeru i da je zadovoljan da ljudi slijede samo islam pa kaže Đelle Vala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا danas sam vam upotpunio vašu vjeru i opotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude, da vam islam bude vjera. Jedina vjera kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan nakon poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallame jeste islam. I stoga svako ko traži neku drugu vjeru mimo islama Svako ko želi slijediti neku drugu vjeru mimo Islama, ona mu kod Allaha dželjavu ala neće biti primljena i takav čovjek će biti od onih koji su stradali kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وهو في الآخرة من الخاسرين a onaj ko želi neku drugu vjeru mimo Islama ona mu neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti od onih koji su stradali Onaj ko želi neku drugu vjeru mimo Islama, ona mu neće biti primljena kod Allaha Đeljavala. I on će na sunjem danu biti od onih koji su, koji su stradali. Dakle, u prethodnim ajtima koje smo spomenuli, draga braćo, vidimo da nas je Allah Đeljavala obavijestio da jedina vjera koja je ispravna s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, vjeru koju Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio, to je Islam. To je dakle islam. Stoga ako dođe neko danas i kaže da postoji druga vjera koja je ispravna pored islama, taj Allaha subhanahu wa ta'ala utjeruje u laž. Taj kaže da Allah subhanahu wa ta'ala ne govori, ne govori istinu. A onaj ko smatra da Allah dželle ne govori istinu ili da Allah sačuva da Allah dželle govori laž, da Allahov govor nije istinit govor, takav je dakle postao očiti nevjernik takav je postao očit, očit nevjernik. I zato rekao, ako neko danas dođe i kaže kako je kršćanska vjera ispravna, kako je jevrejska vjera ispravna, kako je neka druga vjera, dakle hinduizam, budizam i tako dalje, ispravna, ta je dakle utjerao u Allah, Allaha subhanahu wa ta'ala u laž kao i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame i takvim dijelom izlazi ako je već prije toga bio dakle u islamu bio musliman takvim dijelom izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Isti je slučaj Ukoliko za nevjernike kaže da su vjernici, pa eto i oni su vjernici i oni vjeruju, pa njihova vjera je ispravna i tako dalje i tako dalje. I to je također dijelo kufra koje čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zbog čega? Zato što nas je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi obavijestio da su oni koji, koji obožavaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nevjernici pa tako kaže gospodar Žele ala primjera radi govoreći o kršćanima لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Nevjernici su oni koji govore Allah je jedan od trojice. Allah je jedan od jedan od trojice. Na drugom mjestu kaže لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ Nevjernici su oni koji govore da je Isa sin Merjemin Allahov sin da je Isa sin Merjemin Allahov sin i tako dalje stoga kada nas Allah subhanahu wa ta'ala obavještava o njima da su postali nevjernici a zatim nakon toga dođe čovjek i kaže kako eto i oni su vjernici i tako dalje, takav ne vjeruje u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam ili pak drugim riječima takav, takav čovjek Allaha subhanahu wa ta'ala utjeruje u laž što predstavlja gnusno dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Istog razloga moramo vjerovati u nevjerstvo onih ljudi koje je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alihi wasallam nazvao nevjernicima i oko čijeg dakle nevjerstva su se složili svi učenjaci oko čijeg nevjerstva su se složili svi dakle, svi učenjaci. Moramo dakle i mi isto tako kategorički tvrditi da su oni nevjernici jer nas je Allah subhanahu wa ta'ala o njima obavijestio da oni iznose potvoru na Allaha. Allah dželle nas je o njima obavijestio da oni Allahu dželle pripisuju druga, pripisuju ortaka tvrde da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje djece i tako dalje. Neka je uzvišen gospodar Želevala od onoga što oni govore. Od onoga što oni, od onoga što oni govore. Pa ako ih je gospodar Želevala okarakterisao takvim, okarakterisao kao nevjernicima, onda je obaveza i mu'minu vjerniku da iste takve, <coughs> da iste takve smatra, smatra dakle nevjernicima. Ono što je Dakle, rekao možda još gore, a to je situacija u kojoj čovjek brani njihovo vjerovanje. Brani njihovo vjerovanje. Ne samo da ih ne smatra nevjernicima, već niti da sumnja samo u njihov kufr, već iznad svega toga smatra ispravnim njihovo vjerovanje ili pak smatra da će i oni dakle ući u džennet i tako dalje i tako dalje. Onaj ko tako nešto tvrdi, taj nije poznao suštinu Islama, jer je dakle suština Islama Predaja Allahu subhanahu wa ta'ala sa teuhidom sa teuhidom pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i odricanje dakle od širka i odricanje od od širka i njegovi i njegovih sledbenika i njegovih sledbenika i zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bileži ima Muslim od Ibn Sada ibn Tariqa on od njegova oca da je rekao Čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže Men kale la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Onaj ko kaže la ilaha illa Allah i zatim zanegira sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, takvom je njegova krv i njegov imetak zabranjen. Nije dakle dozvoljeno muslimanu da uzme imetak takvom čovjeku ili pak da prolije njegovu krv wa hisabuhu ala Allahi ta'ala, a njegovo svođenje računa je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam postavlja <clears throat> uslov za ispravnost šehadeta, a to je da se čovjek odrekne od svega što se obožava mimo Allaha subhanahu wa mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah dželle govoreći o Ibrahimu alejhi selam i njegovom postupku sa njegovim narodom koji je odbio da slijedi Ibrahima alejhi selam odbio da slijedi islam sam kojim je došao Ibrahima alejhi selam pa kaže gospodar dželle veala kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ma'ahu vi imate divan uzor u Ibrahimu alejhi selam i onima koji su bili sa njim kada su rekli svome narodu inna bura'a'um minkum dakle svome narodu koji su obožavali druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji su obožavali kipove mimo Allaha jalla wa ala pa su rekli Ibrahima a.s. i oni sa njim svome narodu inna bura'a'um minkum mi se odričemo vas وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ I od onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala كَفَرْنَا bikum Mi se odričemo vas i između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja zauvijek sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa, u Allaha subhanahu wa ta'ala Ukoliko pak neko kaže dobrom ako je tako kao što kažeš zašto onda Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara -Baq Al kaže inna alladhina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دوستا أني يفري إكرشاني إسابيتي koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan njima dakle pripada nagrada i oni za njih nema straha kod Allaha subhanahu wa ta'ala i oni neće tugovati i oni neće tugovati kažemo ovdje se odnosi ove riječi uzvišenog se odnose na jevreje i kršćane koji su povjerovali u svoje poslanike i slijedili što se tiče, dakle, kršćana, oni koji su povjerovali u Isa selam i slijedili ono na čemu je bio Isa selam, A to je, dakle, bio Islam. Jer je Isa Selam bio na Islamu. Što se tiče pak jevreja, to su oni koji, to su oni koji su slijedili Musa alejhi salam, a koji je opet došao sa dini islamom, jer je svaki vjerovjesnik došao sa islamom, sa pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala tauhidom i sa klonjenjem od širka i sa klonjenjem od širka. Tako da oni iz ummeta Isa alejhi salam, koji od kršćana, dakle, koji su povjerovali u njega, i slijedili Isa a.s. to su dakle oni koji će biti spašeni na sudnjem danu. Također oni koji su povjerovali u Musa a.s. i slijedili ga, to su dakle oni koji će biti spašeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. I to je upravo ta skupina koju spominje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg smo i ranije spominjali kada kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam podvojili su se jevreji na 71 skupinu. Sve će u vatri osim jedne, koja je dakle to ta skupina koja će biti spašena od jevreja? To je dakle ta skupina koja je bila uz Musa a.s. koja je povjerovala u Musa a.s. i slijedila, i slijedila njega. Potom kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok su se kršćani podvojili na 72 skupine sve će u vatru osim jedne sve će u vatru osim jedne. Koja je dakle ta skupina koja neće ući u vatru i koja će biti spašena? To je ta skupina koja je povjerovala u Isa a.s. slijedila dakle njega ono na čemu je bio on a.s. salatu a ovaj ummet, završava poslanik sallallahu alaihi vseleme, će se podijeliti na 73 skupine, sve će u vatri osim jedne, pa je poslanik sallallahu alaihi vseleme pojasnio koja je to skupina, te da je to el džema'a, džemaat ili drugim, u drugom hadisu Allahu poslanik pojašnjava koje je to džemaat, pa kaže to su oni koji, će, koji su na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Dakle, to su oni koji slijede ono na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve i njegovi i njegovi ashabi. To je ta skupina od jevreja i kršćana koja će biti spašena kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Ali nakon poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallame onaj ko odbije da prihvati dini islam takav dakle će propasti kod gospodara Jalla wa Ala. Kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallame u hadisu koji bileži imam muslim kaže tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša neće za mene čuti niko iz ovoga ummeta, ni jevrej, ni kršćanin, pa potom ne povjeruje u mene, a da neće biti od stanovnika vatre. Dakle, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, niko neće čuti za njega iz ovog ummeta, bez obzira da li se radilo o jevreju ili kršćanu, kršćaninu ili dakle nekom drugom, jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslat svim ljudima. On je hatemu an nabijin, pečat svih poslanika i vjerovjesnika. Pa kogod čuje za njega da je poslat Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa zatim nakon toga ne povjeruje u njega, poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, obavještava nas da će takav ući u vatru. Da će takav ući u ući dakle u vatru. Isto tako svi ste vjerovatno i čuli da je jedan od preznaka sudnjeg dana i silazak Isa alaihi salam. Jedan od preznaka sudnjeg dana jeste silazak Isa alaihi Kada se Isa alaihi bude spustio, uradit će neka djela. A to je kako je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alaihi da će slomiti krst, ubiti dakle svinju i dokinuti džizju. Dokinuti plaćanje, dakle džizje, ono što plaćaju dakle štićenici u islamskoj državi, naspram dakle sigurnosti koja, koju im pruža islamska koju im pruža islamska država dakle Isa a.s. će slomiti krst dakle kao znak neispravnosti vjere na kojoj su kršćani dakle vjere na kojoj su kršćani a koju su izvitoperili Vjera sa kojim je došao Isa a.s. u osnovi, ali koju su oni nakon toga izvito perili. Nakon toga izvito perili. Dakle, neće se tada prihvatati na Dunjaluku nijedna druga vjera osim, dakle, osim Islama. Kada Isa a.s. bude spušten, tada se više neće prihvatati od ljudi i jedna druga vjera mimo, dakle, mimo, mimo Islama. Iz ovog razloga, dakle, draga braćo, zbog svih ovih tekstova koje smo malo prije spomenuli kažemo da je obaveza čovjeku da smatra nevjernicima sledbenika bilo koje druge vjere mimo dini islama bez obzira da li se radilo o kršćanima bez obzira da li se radilo o jevrejima bez obzira da li se radilo o budistima, hindusima, obožavaocima drveća, kamenja ili nečeg drugog, obaveza je čovjeku da vjeruje u njihovo nevjerstvo, jer nas je gospodar subhanahu wa ta'ala obavijestio da onaj ko obožava, da onaj prije svega ko traži neku drugu vjeru mimo Islama, da mu ona neće biti primljena i da će takav stradati kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a isto tako nas je i gospodar Žele obavijestio da ne može biti musliman onaj ko mimo Allaha ala uzima za Boga druge dakle bez obzira da li se radilo o ljudima o vjerovjesnicima o kipovima o drveću o kamenju i tako dalje i tako dalje kaže gospodar ala قالت الناس وقالت اليهود عزير ابن الله govoreći o jevrejima jevreji govore Uzair je sin Allahov Uzair je sin je sin Allahov. Onaj ko smatra da gospodar Želevala ima dijete, a Allah Želevala od sebe jasno negira da ima da posjeduje dijete suri koji svi znamo kuluhu Allahu ahad Allahu samed lem jelid walam juled walam yakul lahu kufuvan ahad reci on je Allah jedan i on je samed utočište svakom onaj kome se sva stvorenja obraćaju lem jelid walam juled on nije rodio i rođen nije i nikomu ravan i nikomu ravan nije. Stoga kada dođe čovjek i kaže da je Isa, dakle sin Allahov, ili pak da je Uzeir sin Allahov, pa zatim nakon toga onaj ko kaže za njega da je takav vjernik i da je takvom njegova vjera ispravna, takav je Allaha dželle gospodara svih svjetova utjerao u laž i nije povjerovao u ono sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame od ove vjere, dakle od dini Islama i od dakle i od Kur'ana. To je dakle ono što smo htjeli draga braćo reći u kratkim crtama vezano za ovo treće dijelo koje izvodi iz Allahova subhanahu wa ta'ala vjere moramo obratiti pažnju na ovu stvar jer je ova stvar dosta dakle prisutna među običnim svijetom od muslimana dosta često se nažalost može čuti od onih koji za sebe dakle govore da su muslimani koji očituju dakle la ilaha ali opet kažu pa i oni za, dakle, sledbenike drugih vjera, pa i oni su vjernici, ne možemo za njih reći da su oni nevjernici, sve vjere su iste, jednake kod Boga i tako dalje i tako dalje. Sve to, rekao, predstavlja opasne riječi, predstavlja dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i zato trebamo opraviti pažnju da prije svega mi ne budemo od onih koji u tako nešto vjeruju, a s druge strane i da upozoravamo one iz čijih usta se mogu čuti ovakve riječi kako njihova djela ne bi propala kod gospodara subhanahu wa kod gospodara subhanahu wa ta'ala molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine od onih koji obožavaju samo njega uzvišenog. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se klone širka, tako dakle velikog, tako i malog i skrivenog. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas usmrti kao muslimane, da nas proživi kao mu'mine, kao vjernike i da nas inša Allahu ta'ala priključi najodabranijem društvu, društvu vjerovjesnika, iskreni učeni šehida i dobrih ljudi.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 Za drugi dio pitanja i odgovori se obratite na naše broj telefona i postavite pitanja vaše pozicije će biti priključene za javnost. Telefoni i broji koji se na raspolagane se 044719137 kao i četiri Poslije pauza se čujeme ponovo drugi dio emisija.